åttonde avsnittet av Jenny och vänner. Vi har en panggäst, Parisa Amiri. Hej! Hej! <laughs> panggäst, vad ska jag svara? Det låter som någon 70-talsgrej. Ja. Panggäst. Eh, något som Johannes Brost skulle kunna presentera någon som. Ta på dig det. Ja, ja. Jag, jag, ska försöka kanalisera honom här ikväll. Vi sitter på Taverna Brillo, mm. mitt på Stureplan. Vad, känner du någon vibe här just nu? Alltså jag brukar ju gå hit eh, faktiskt för att jag gillar den här baren längst in här som är lite mer dodgy. Mm -hmm. Där ute är det väldigt mycket så här, nummer två. Så där är man inte Va? så mycket. Vadå? Men där ute i stora rummet. Skilsmässobaren? Folk nummer som raggar, raggar på varandra? Typ. Ja men som exakt, nyskilda. Det är bara hemskt. Vi sitter i något, ett väldigt mysigt så här, ljusrum eh, på något ja. sätt. Man kan se rakt upp i himlen. Men så där falsk stenstrand. <laughs> det, som gör mig jätteförvirrad. <laughs> vi har det ganska mysigt i alla fall, ja. tycker jag. Vi ska också lyssna på väldigt mycket bra musik idag. Uh, du var lite stressad när jag frågade om du ville vara med. Nej, men alltså, jag, jag, jag, jag lyssnar ju på den här, men jag tycker själv att jag inte har bra musiksmak eh, alls. Men den är vad den är, så nu får vi bara se om folk gillar det. Lite. Och det är ju helt inkorrekt eh, <laughs> analyserat av dig också när du skickade dina låtar. Vi bara jag, yes, jag, jag tipsade, du ska spela på bröllop i helgen. Jag sa kör antik, det blir alla glada av. Där är min nivå. <laughs> Nu vet ni eh. vad ni har att vänta er här i, i podden. Vi, vi kommer köra igång med en, eh, en låt som jag har peppat ganska mycket på den här veckan. Uh, det är en snubbe som heter Chuck Green. Chuck Green. Chuck, som, som är franskt uh, Chuck. Varje. <laughs> tillsammans med How to Dress Well. Dresswell, eh, låten heter uh, On Your Side. Jag tycker att det här är jätte, jättebra. Det är ju falsett, falsettkungen. Ja, han är väldigt bra på det där. Lite såhär gosskörsfalsett. Ja. Och det är såhär superambient. Det är väldigt såhär, eh, kan spelas i en ballbutik typ. Ja, det kan det säkert. <laughs> jag vet inte om det var dåligt. Det är min bästa referens. <laughs> Ja. jag, jag gav ju inte dig någon särskilt bra introduktion här innan. Du, du, Vad finns det mer att säga då? Ja, men du jobbar på Nöjesguiden. Ja. Vi sitter faktiskt på samma kontor nu för tiden. Mm. Du hör mig flabba slåss från ditt skrivbord. Jag kan inte tänka mig något mysigare ljud att ha på sitt kontor. Ibland så ser man att du så här, har reagerat på någonting man sa och bara, just det, det är fler människor här än bara vi på Nyhetsredaktionen. Ja. <laughs> Vi är ett öppet eh, kontorslandskap med en massa goa människor. Uh, eh, va, ja, va, vad ska man säga mer? Va, hur skulle du beskriva din uh, musiksmak? Alltså det är så superhaggigt. Du vet allt som är haggigt. så här, haggigt. Alltså det, är, det är också ett, ett underbart ord. Vad jag. betyder det? Man är en hagga um, <laughs> och det är liksom alla så singalong-låtar som är så R&B och tyvärr även en hel del snubb R&B som bara är att de vill ligga med brudar och bla bla bla som man inte kan stå för egentligen. Mm. Uh, men man gillar själva liksom melodierna och gunget det, i det. Det är alltid svårt. Vi, vi... Alltså, jag, jag kan stå för så här 30 procent av min musiksmak. Du vet, alltså, min första låt jag lärde mig var You Wanna, eh, eller så, What's Your Fantasy med Ludacris. Ludacris. Ja när jag var åtta år gammal av min storebror som jag sjöng på skolgården. Det, jag har bara haft ett dåligt inflytande hela mitt liv. Det är väl det som är grejen. <laughs> jag tycker att det känns som att det har gjort dig till den du är idag och det ska vi alla vara glada för. Jävligt kluven helt enkelt. på, tal, på tal om rb killar som vill ligga och som man har kanske lite kluven inställning till. Uh, vi går vidare till uh, en snubbe som um, släpper skiva. Uh, det har läckt ut lite små från Four... Precis, det är ju the dream vi pratar om. Ett geni. Den lille mannen. Ett töntigt geni kanske man kan kalla honom. <laughs> Ja. Här är han tillsammans med världens största popstjärna just nu. Mm. start singing. She said, You the reason why all of these cute girls got babies. All you gotta do is say what's happening, and I'll be right there, baby. All you gotta do is say what's popping, and I'll be right there, shout it. Like Siri, I told you I was gonna kill it. Got my chains all on that jelly. Where Michelle at? What Kelly? Kelly is Sexy, right. sophisticated, right hot outside in the summertime. Ratchet, she need that cocky. Ratchet, ready to cop back. Ratchet, that drop top in December. I'm in when I'm ratchet. we gotta go. Gotta go. You come out looking like a pot of gold, now they tryna crimp our style. Charlie host, I'm like, what's your name? What's your phone number? I kill that thing, whoa, manslaughter. You so sexy, man. I ain't flexing. Shout it, I drink your bath water. Barracumas on my lovers, got my lovers on the sofa, and I'm drinking at the bottom, man. I'm gonna need a beer. Looking like a kid. Tell you what it is, tell you where to go, man. I tell you what I did. You ain't kicking it, you get kicked out. I don't bring sand to my beach out. And your body must be anticipated, cause it already done leaked out. The Dream tillsammans med Beyoncé och Two Chains. Alltså eh, Two Chainz, denna tönt. <laughs> han är, alltså, han är hiphopens just nu största tönt. På vilket sätt tycker Lil du? Lil Wayne var det innan och nu är det han. Alltså, man, alltså en clownfigur rakt av. fast inte rakt av. Eh, kanske Two Chainz ska jag hålla med om. Ja. Men Lil Wayne har väl ändå fler men, kvaliteter men än han clown. Han är också en sån fåne. Ja, absolut. Ja. Men alla gillar en fåne. <laughs> <laughs> ja, ja. Just den där raden som bara I'll drink your bathwater. Oh, det tycker jag är så... Den är, den är speciell. Den är, fast det är ju poetiskt. Du har, du har en annan... <laughs> Tänk typ- om någon sa det om en, en dag. Ja. Uh, du har en annan eh, favoritrad? Eh, uh, ja, jo, men det är i början när Beyoncé säger Billy Bob and Angeline in mm. the back of the limousine och det är en referens till en MTV-gala när Billy Bob och Angelina Jolie, när de kommer dit, liksom, de, en, de var ett par. De var ett par, bara det, en era. Um, <laughs> då, och då säger uh, journalisten, reporten, vad är det sjukaste ni gjort i en bil? Mm. För jag tror att det på något sätt är så Fast and the Furious som är den, det årets största film, vilket är helt sjukt. Bilar är det tuffaste. <laughs> ja, och det var ju så Gumball 3000 i Stockholm så det är det senaste. Men då säger de så, ah, men på vägen dit låg vi i eh, bilen faktiskt. Mm. Och hon, MTV-tjejen bara, ha, Mm. Alltså hon, hon, kan inte ens svara på det Nej. på ett normalt sätt. Och jag bara tyckte att det var en jävligt rolig rad. Ja. ja. En bit populärkulturhistoria. vill reminisca lite över... Eh? Och jag gillar alltid när så här, Beyoncé går ifrån sitt baptistintervju-jag som är väldigt så här, till till knäppt. Och ja. lite, ja, hon, kör, hon har ju en del eh, roller som hon spelar. Det Verkligen. tycker jag är kul ändå. Att, alltså, hon, att eh, kunna skylla på så här, alter egon, det är något som inte du och jag kan göra för vi är inte artister. Mm. Nej, det, det, det där det, var Sasha Fierce, det kan inte jag säga. <laughs> Vad skulle ditt alter egon-namn vara? Ingen aning. Alltså, Någon som du skulle kunna skylla på? Perry, det är mitt, så här, det är mitt killkompisnamn <laughs> på när, riktigt. När, när, du, när du använder könsord så bara nej det var Perry, det var inte ja, jag. Det, det kan vara det. Vi, vi fortsätter på Beyoncé-temat. Mm. Du, eh, du, du, är den första jag, som jag, har valt två Beyoncé-låtar i rad. Jag skyller rakt av på att det är hennes eh, konsert i Stockholm nästa vecka. Det är klart, Men vi måste ladda. Eh, det är liksom Beyoncé-säsong året om för mig. Det går inte att säga nej till. tongue is up. Eh, grown moment. Eh, Parisa drömde precis mobilen i bordet här så det bara klonkade till. Ja, du, du är helt till dig över uh, att uh, ja, kanske världens största, bästa uh, popartist kommer till stan. Ja. Men också en, alltså lika kluven som jag känner mig när jag lyssnar på The Dream, lika kluven är min relation till henne. För, Varför det? Nej, men alltså, hon har ju vissa saker som är alltså, motsägelsefulla kvaliteter. Ja. Det här med att hon såhär Bow Down Bitches, när låten kom så blev det såhär, ja men hon är en dålig feminist. Jag tycker inte man ska få säga det, så jag var lite anti den grejen. Mm. Och här drar hon bitches-kortet igen. det är väldigt så mycket såhär, hennes nya person är väldigt mycket såhär, att hon har made it. Mm. Hon spelar väldigt mycket på det och alltså, påtalar det i allt hon gör. These racks, och pratar om hennes pengar och bara såhär, my face so cute, my booty so fat. Man, men vi vet det liksom. Du, vi har förstått de sakerna hos dig. Uh, och här sjunger hon om att hon har blivit en så här, vuxen kvinna och får göra vad fan hon vill. Ja. Så det är liksom äntligen fri från hennes pappa. En sån här försenad pubertet nästan. <laughs> Faktiskt. Och släppa loss nu, äntligen. Lite lätt rebellion efter alla dessa år. Samtidigt, hon tajmar det med småbarnsmamma-rollen. Ja. Den här biten nu Eh, beskrev vår skribent Rebecka Hedström som eh, att det är havet är djupt-känsla. Verkligen Lilla alltså, Sjöjungfrun Man kan verkligen se en så kräfta stå och så slå på typ snäckor <laughs> så på havets botten typ i så här, eh, Lilla Sjöjungfrun. Det, Jag tycker det, det stämmer så bra. Kan det vara un undervattenskarneval hela slanten? <laughs> ja, och så här, publikjublet i början. Man fick ja. så här, för hon så här, släppa in oss i hennes sfär typ. Hon bara, det här är mm. mitt liv. Det är bara konstant så här, jubel och applåder och publik liksom. Det är ju härligt tycker jag. Jag, tycker, ja. jag, jag, känner också att Beyoncé får göra vad fan hon vill. Alltså, ja, hon, det, det, det, är det hon säger gång på gång också. Det, det kan bli tröttsamt. Faktiskt. Ja, men tänk på vad många det är som inte har kunnat säga det eller har gjort det. Ja. Hon är, eller så, Nej, men alltså, är... Jag, jag, är ju ett alltså, superblint fan. Det här är min första liksom, Eh, Lilla backlash? Men mitt första försök till självrannsakan till min relation till Beyoncé. <laughs> ja, okay. Så jag kritiserar inte henne, jag bara känner att så här, kan det bli jobbigt? Snarare så. Men, men det, här, jag vet inte, det här är första plattan, eller första spåret för hennes nya platta. Just det. Så eh, om det går i den här tonen så kan det ju bli bra. Jag, men, jag, jag känner att så här, hon, hon, har liksom så ja. balanserat så himla länge. Hon har varit så sjukt övermänsklig i ja. det här. Ja, man får inte vara för, eller man ska vara snygg och sexig men man mm. får inte vara för sexig och man ska vara söt och man ska vara kristen och man ska oh, vara, liksom, sälja skivor och uh, vara var tuff men inte skrämma bort någon. Alltså det, det som alla så artister och framförallt kvinnliga artister tampas med och hon har ändå gjort det så det pass bra. Det är supersvårt så, att... så det, måste man ju ge henne praise för. Men ja. den här är ju väldigt så Timberland-tyngd, den här låten. Ja, jag men, tänker rent musikaliskt. Ja men de här, det här beatboxandet, så det här maniska som han bara lägger på <laughs> allt han gör. Typ Mirrors, han sabbar ju den med den ja, i början. Ja, men gud ja. Det, det Först när de släpper ens, det så är det bra liksom. Det ska vi inte ens gå in på. Ja. Uh, men ja, Beyoncé, hur taggad är du för uh, konserten? Oerhört, det vet du ju. Jag vet. <laughs> Men, alltså hon lade till sig med ett growl, Beyoncé. Den här liksom eh, metal... Eh, alltså hon har bara lagt till med så här, hon går ut djupt i röstläget. Så ja. mm, varför, den är svår. Varför? Det, det är kanske det som kan få mig att börja kritisera Beyoncé. Tant-morret. Mm-hmm. du till henne? Eh, ja, absolut. Som gammal. Men mest som DJ faktiskt. Ja. ja. Hon eh, släpper sin eh, platta idag. Breakup. Eh, breakup, ett skilsmässoalbum höll jag på att säga, men ett göra slut-album i alla fall. Mm. Uh, och har sin releasefest här, eller inte här ikväll utan någon helt annanstans i stan så vi konkurrerar lite med den när vi ska spela skiva här på Brillo. <laughs> det känns okej. Okay. Ja, alltså jag tror att det är lite olika crowds kanske. Absolut. Uh, och de har säkert ingen egen hashtag på Instagram. Exakt. Parisa har, har lanserat den här för oss nu. Jenny och vänner, kort och gott. Men jag såg att det fanns två bilder sedan gammalt. Jaha. Så tråkigt, trodde jag var den första. <laughs> Uh, man kan ju gå in och kolla på oss såklart. Man kan uh, gå in och lyssna på uh, Soundcloud på den här podden ifall man lyssnar på den på iTunes. man kan också höra ett, en, ett avsnitt med just Little Jinder som mm. vi gjorde för ett par månader sedan. Hon nice. är väldigt rolig mm. förutom att hon gör jättebra musik. Vi, vi ska gå vidare um, med en låt till som vi har valt. det är en sån här, ett sånt där beat som har liksom surrat omkring på internet jättelänge. Eh, i massa olika, på internet. <laughs> Jag vilse på internet. Ja, men vissa så här raplåtar lever ju väldigt länge när folk gör eh, remixer. Det här är uh, en sån. I just fucked what's her name you need not. She got a <laughs> tattoo and you need not. We bout to form a little group and you ain't need none. Let's get it. Stuck in a rock in a hard place. Eminem pocket where God stay. Timberlands pop that jawbone. Now, bitch, nigga, tell me how that tar tasted. Even Tarzan can get swung gone. I never hung out with the loud mouth. You got a foul mouth, and that dead body gon' smell foul when it fouls out. She found my nails in the Bahamas. We found ourselves in the Bahamas. She found God, meditation, and peace. I found myself without a condom. You know, everybody having them babies. It's a beautiful thing, it ain't crazy. If a rapper monogamous, you know what the problem is. Too many bitches got rabies. And I hate a whole hopping woman. Stink pussy popping on me. You fucking fool, don't know about you, but my dick needs 70 years on it. Anything after that is just a bonus. And I've been in the lab with my opponents. And since Sway and Sway that list, he got a flat screen the next morning. Tell him I need my credit when it's due. Tell him I need my lettuce when it's new. Tell him I got a fetish for fine fabric. Franklin's and saying fuck you. Tell him it's TDE till I'm DDT'd in that grave and top dog is proof. Tell my nigga who get free ain't shit coming for free. I'm about to rape you niggas till you recoup. Yeah, groovy nigga, gas all day, backwood hold three grams. Yeah. Got a six shooter, that revolver spinning shell stuck inside but won't jam. Yeah. This hoodie here about two stacks, hell yeah, that bitch gon' go ham. Yeah. Molly in her drink, but she asked me to, and oh yeah, I got this on cam. Uh, gangsta nigga, no trap beats, but I still sound like that new shit. Originality in my blueprint, still fix side Figaro pimp. Her big ass with my palm hit, put my dick out, she gon' bomb it. Swag surfing all through the world, slide through the sea on a comet. Oh, that's why for these morons, that be that new shit I'm push on. Raise off of them pockets, uh, bring more of them coffins. These niggas ain't popping, uh, tell them old niggas to move on. All damn, I done said it, yeah, all damn get beheaded. She ain't single, but she solo. You ain't even know it. Unsigned, sold out shows. You ain't even know it. My lips black, but they ain't chapped. She ain't even know that. Let's have sex. She said yes. You know she ain't know that. See the life on my chest. My head next to her breast. My mind all in the clouds. Just bought an ounce of the best. No talking when I'm off that loud. I came quick, so she pissed. You know I'm good for another round, but it's hard when everybody on your dick. No real niggas that's crips. I know real niggas that's bloods. No real niggas that's thugging, Like you ain't know what's up. Got codeine in my cup. Got a couple checks that need cashing. And you can take that to the bank. What's life without a balance? You ain't even on. Nigga, I be everywhere. You ain't even going. I thought it was snowing, but I'm just the coldest nigga out here flowing. Sick of all that bullshit y'all been promoting, but. So Carson in the motherfucking house. Kendrick Lamar med hela sitt eh, Black Hippie-gäng, Schoolboy Q, Absol och... Eh, Schoolboy Q älskar jag. J-Rock. Varför det? Jag började presentera för honom typ nu i veckan eller för två veckor sedan eller någonting. Ja. Jag tycker han gör jävligt så här skön, mörk R&B. Ja, ja. Äh, men det, det, känns som att de är på gång hela det där gänget ja. med väldigt mycket draghjälp av ja, alltså, Kendrick Lamar. Att de alltid kommer i cruise, rappare. Gör de alltid det? Ja men det känns som det. vad, vad, vad, har du för, vad har du för tanke om det då? men alltså det är väl så här, de håller väl ihop liksom för att kunna bli större och starkare. Ja, jag tror att det är det smartaste man kan mm. göra. Kollektivet, kämpa. Det känns som att, äh, här, vad heter de, äh, eh, Wolfgang, alltså hela ah, Odd Future-gänget. Jag såg ju dem på ett West förra året, ja. kaos. Det var kaos. Ja. ja. men de hade ju liksom inte klarat sig en och en. Nej. Typ. Kanske Frank Ocean men inte de andra. Uh, det här var i alla fall uh, eh, U-O-E-N-O, e You mm. don't even know it. Alltså ja. det är en ganska rolig så här, eh, vad kallas sådana förkortning slash hur man skriver som det låter ord egentligen? Jag vet inte, det här känns som någon helt ny version ja. av det. Um, akronymer och bakronymer har man ju hört om innan <laughs> men jag vill inte ge mig in på det nu. Nej. Eh, jag är halvvägs in på en dagens här. Vi reclaimar ja. dagens jag och Parisa. Alltså dagens är min, min, min, min livs, uh, mitt livsverk kommer att bli att reclaima dagens. Vitt vin uh, och, läsk och, och, läsk och uh, eh, R&B. Det är det som vi gillar bäst i hela världen. <laughs> På tal om eh, Kendrick, Kendrick Lamar eh, så har du valt en eh, annan låt idag. Alltså det är en låt från Solange EP, Jew, mm. som kommer här där Kendrick gästar. Och det är ingen sån remix så egentligen utan det är bara en, här, en remake med honom med. Vad heter låten? Ja, vad heter den? Den heter Look Good With Trouble. Look, look So Good With Trouble. Yes. Jättemysig. the where nobody comes Hey, to the highway. Let's get into trouble, you make it look good. I really wanna get into something, but it's way too cold. Way too cold. And I don't wanna feel that numbness. And I just had a show and I wanted you to go, but you had one too. I was wondering, are the time guys on my side? My side. If so, God press that button. that button. Stuck on a tall ass bus like 14 bucks, and I can't even sleep. And I hate getting drunk, so I don't got a cup, but I got James Mason on repeat. I'm trying to stay on that good thing. You know, you know, whatever song heaven would sing. You know, you know, broken up alphabets. How can I get this convo to stay comprehensive when the service is never working and the Wi Fi is out commission? And I'm not short with you on purpose. I'm a man of just few words. If you like the chat, then in fact, my job is to make sure you heard, Miss Chatty. I'm like one message from calling a taxi. Exactly. I'll catch a cold, but as long as you match me, it's actually a troublesome world when you think about it. So admit it, we both can look good with it if you're the stylist. Hold up. a thigh a thigh a thigh 75 av eh, låtarna du valde idag på Parisa är med artister från samma familj. Ja, nollstyngt helt enkelt. Verkligen, och det har jag ingenting emot alls. Nej. Kan jag alltså, hon saknar ju helt så här growlet som Beyoncé har lagt till med. Men det är ju för att så här, Beyoncé måste fylla arenor eh, Solange är den mer avskalade, hipstrigare versionen. De har hittat verkligen varsin nisch liksom, som de verkligen. kan eh, bli jättebra i eh, var och en för sig. Men alltså, jag är lite orolig för Kendrick Lamar. Varför det? <laughs> han, han gästar på så var och varannan eh, hiphop-persons skiva eh, och R&B för den delen. Och Men vadå, alltså, är det dumt? Det det kan så blekna hans, förlåt, varumärke. Tänk rappare på varumärken. Alltså, ja, jag tror man kan bli ett, eh, ett feature-monster. Men tänk så på Lil Wayne som tyckte ut sig typ 400 låtar på ett år mm. och alla bara nej du kan inte ge bort all musik på internet gratis och mm. gud vad tjatigt och sen bara sålde han så här svinmycket av Jag tror man måste göra, alltså, eh, vi snackar om det, om man ska så här, jämföra med andra branscher, om någon, någon, dyker upp i alla sammanhang hela tiden, man mm. tröttnar ju mm. på den personen. Den liksom star qualityn kommer ju blekna. Parisa kallade Kendrick, Kendrick Lamar för uh, rappens eh, Per Landström <laughs> under låten. Han, han kommer inte lyssna så ja, visst. <laughs> Sorry Per. Vi fortsätter med en, eh, en av mina favoriter från uh, veckan. Det är Taku, australiensisk uh, musik. här var Taku, eller hans eh, remix på, eller edit på Daughters Love Lost. Det här tycker jag är jättebra. Vad tycker du Parisa? Alltså det var bra men inget som så stack ut riktigt eller? Det är ju, det är ju ganska jämntjockt ja. och mysigt bara. Det här är musik som man vill ta en valium till. Alltså man, vill, man vill ha så här vadderad tillvaro. Det är inte havet är djupt liksom. <laughs> Nej exakt, jag kan, tänka mig, jag kan tänka mig att det är det man gör till mig. Ja. ja. Du, vad, vad, är du sugen på för musik just nu? Alltså, så här, vad längtar du efter 2013 att musik ska vara? Men alltså, jag gillar ju verkligen allt som är, alltså, tänk så här klassisk R&B hiphop men mm. med inslag av så här, ganska hård eh, elektro. Mm. Mm-hmm. Eh, faktiskt, vilket är så här, Azealia Banks gör det och Adam Tensta kommer släppa ganska snart med eh, en person, nu sa jag nästan det, och det är också så den sortens musik. Vadå, är... var det någon hemlig grej som du vet om <laughs> ja, som du inte får säga? Som jag vet när jag får säga nu. Va? Men, Berätta! <laughs> Nej, gud nej. Och, alltså, jag, jag menar, jag tycker att det är så här, det, de två dimensionerna är precis så jävla bra. Så alltså, jag älskar fortfarande det. Men däremot så är jag jättetrött på slappig southern rap. Förlåt, okay. du gillar ju det. Ja, jag gör ju det. Ja. Men jag kan förstå att man kan vara trött på det. Det har ju ändå ja. varit det, det rådande liksom rätt ja, länge nu. Ja, men alltid med så här ner, vad heter det, nedskruvat och bara alltså, kan det är av det så bra. Det är, det sånt enkelt trick för mig. Så fort någon så här screwar en röst så jag bara ja, det här gillar jag. Jag <laughs> en skruvad röst nu. Ja. Då, då, då är jag såld. Det, det enklaste knepet för att få mig att gilla en låt tror jag. Vi, uh, vi fortsätter med någonting som du tycker om. Det har varit väldigt mycket rb tjejer mm. ikväll. Vi fortsätter med en till. Uh, också så lite Solange-viben, den här lite svala ja. rb sången Vad är det vi ska höra? Inget growl i alla fall. Det är Cassie med All My Love. Mm. Thank you. you can not har högermixat uh, eh, Cassie's All My Love. Yes. Ja. Det, alltså det är ju P Diddys ögonsten typ Cassie. Jag älskar det. Uh, att hon är just det? <laughs> Nej men att hon så rör sig med de snubbarna. Alltså det här mixtapet nu, Rockabye Baby, du ska ju lansera henne som en så bad gangster girl typ. Och det, det räcker ju... att man rakar ena sidan på <laughs> av eh, Ja, gör en sidecut. Ja. Och alltså det, det är så motsägelsefullt för hon är den här så om så en vän, mjuk tjej. Hon mm. gjorde en Paradise med Wiz Khalifa och sitter i en bil och ser cool ut. Man bara, du ser, du ser bara jättemjuk och gullig ut. Så att någon kommer och så här spicar upp hennes låt med lite extra brus och lite extra slingor det är så här den borde ha släppts, det är den låten. Ja. Men jag det här borde vara singeln. Det är ju ändå någon slags ett så här Alia-vibe och det är ju den där blandningen av, av sött och lite mörkt på något Det sätt kommer verkligen låtar ibland som man bara, alltså nu, jag, jag skulle vilja killa den här om någon bara gjorde en remix på den. Mm. Och jag tror att många av hennes låtar är så, exakt. Det är ju skönt. Det är ändå gött att vi lever i ett sånt musikklimat. Remix-samhälle! Ja, men när man, vill, man kan få <laughs> precis det man vill ha. Man ja. bara väntar en extra dag så kommer den. Liksom. <laughs> Gillar man så här mumbaton så kan man ge sig fram på att det kommer en mumbaton-remix på det man vill ha. <laughs> Eller något. Ja. Jag vet inte. Det, fan vad, vad kul det har varit att ha dig här. Är det slut redan? Du är så sjukt bra gäst. Ja, vad, vad tycker du? du? Du var ju lite stressad. Nej men det här gick jättebra. Jag vet. Ja. Och ändå är du så van att vara i uh, eh, P3 i, uh, med Linnea Wikblad och bara så här, Men du är lite av en, du är en musiklegend. Det är därför. Lägg av. Men vad, vad, tycker du var största skillnaden då? Uh, På att prata inför så hela svenska folket och vara med i den här lilla podden? Ingenting, jag tänker aldrig på vilka som lyssnar. Så Nej, förlåt ni som lyssnar, gud. <laughs> Ja. Ha, va, va, hur ser sommaren ut för dig? Festivaler, vi kommer göra festival-tv lite överallt. Men nöjesguiden? Ja, massa, massa resor och det är ju kul. Vad ser men... du fram emot mest? Äh, vet du fan alltså. Att Azilia kommer hit kanske. Ja. ja. Nice. Uh, vi kommer ju hänga med Jenny och vänner på Trädgården hela sommaren mm. varje lördag mm. med start nästa helg. Jag lär vara där. Kom och häng, kom och häng allihopa. Vi eh, avslutar med eh, Wale och Tiara Thomas. Eh, det är Jörgen Lidoy som har mixat låten Bad.